Govorimo o našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala jer smo u najvećoj potrebi za njim. Nažalost, danas ljudi mnogo govore o drugima, u tom svom govoru upuštaju se u mnoge nedozvoljene stvari, ogovaraju druge, prenose tuđe mahane nakon što su tragali za njima i slično, dok zaboravljaju na svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, da su to svoje vrijeme posvetili Allahu subhanahu wa ta'ala izučavanju njegovih lijepih imena i uzvišenih svojstava, sigurno bi ga više spoznali sigurno bi ga nakon toga više i voljeli i više strahovali od njega. Također više se nadali njegovom oprostu, njegovoj milosti kada upoznaju se sa svojim gospodarem, Allahom subhanahu wa ta'ala, koliko je on dobar i koliko je on milostiv, koliko on prašta, preko kakvih sve grijeha prelazi i preko kolikih grijeha prelazi. Dočim ljudi, pitanje da li će ti oni oprostiti, a imaju pravo imaju pravo da ti ne oproste jer si povrijedio njihov hak, njihovo pravo. Zato Allah subhanahu wa ta'ala i molimo da nas podrži u izučavanju njegovih lijepih imena i uzvišenih svojstava. Jer je to ono što nam je najpotrebnije. Kako bismo se sačuvali i govora o drugim ljudima, kako bismo svoje vrijeme trošili na najbolji način, ulagali ga u ono što će nam zasigurno koristiti, jer je ovo znanje, znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala lijepim imenima i uzvišenim svojstvima, najbolje znanje. Kako se kaže, znanje se vrednuje ovisno o onome o čemu govori. Koliko je vrijedno ono o čemu govori to znanje, toliko je vrijedno i samo znanje, toliko treba cijeniti, poštivati, i to samo znanje i truditi se za njegovim postizanjem. Pa znanje o Allahim Jalla wa Ala lijepim imenima i uzvišenim svojstvima, dakle govori o Allahu, Allahu subhanahu wa ta'ala koji je vjerniku, iskrenom vjerniku, iskrenoj vjernici zasigurno najpreći, najpreći da ga poznaju. I zasigurno kako ispuniti svoj cilj, na Dunjaluku, svrhu zbog koje smo stvoreni na Dunjaluku, a to je da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako ga obožavati ako ga u dovoljnoj mjeri ne poznajemo? Zato vidimo ljude kako s vremena na vrijeme posustaju u vjeri. Vidimo mnoge kako čine u vjeri ono što nedoliko je ni jednom muslimanu od psovke, od ružnih dijela, dijela psovki, riječi koji se ne mogu nikako spojiti sa islamom. Islam je čist od takvih. Međutim, ti ljudi i dalje jeli, tvrde za sebe da su muslimani, rade ta dijela. Zašto? Zato što su izgubili svijest o Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato, kako kažu pojedini islamski učenjaci, prva naredba čovjeku kada sazna za sebe Narušto kada postane punoljetan, jeste da upozna svoga gospodara Allaha Jalla Vala fa'alam ennehu la ilaha illa Allah. Znaj da nema drugog istinskog Boga koji je dostojan da se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah je jedini dostojan. Zašto je dostojan? Upoznaj se kroz njegova lijepa imena, i uzvišena svojstva. Neki ljudi samo ponavljaju ove riječi, u njih nisu ubijeđeni, pa ih vidiš kako nakon izvjesnog vremena ostavljaju vjeru. Ostavljaju vjeru ili čine, dakle, malo prije spomenuta dijela, spomenute riječi. Mi nastojimo se upoznati što je god moguće više sa svojim gospodarem, Allahom subhanahu wa ta'ala, da bi nam što češće bio na umu, da bismo mi bili svjesni Allahovog dželavala nadzora, da nas on, Allah subhanahu wa ta'ala, prati, nadzire, da zna sve što radimo, da zna sve što kažemo, da zna sve što krijemo u nama samima, pa za sigurno nakon ovakve spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala očekivati je i da budemo bolji u vjeri, da radimo samo ona dijela s kojima je Allah zadovoljan, da govorimo samo one riječi s, ko, s kojima Allah zadovoljeni, koje Allah voli da čak vodimo računa o onome o čemu razmišljamo u nama, u nama samima. Zato Allaha subhanahu wa ta'ala i molim da nas podrži u izučavanju ovih njegovih mnogobrojnih lijepih imena i uzvišenih svojstava i svjedoci ste, imamo dakle priliku nakon što se upoznamo s nekim imenom Allaha subhanahu wa ta'ala da poslušamo, da vidimo kako to ime treba da ostavi uticaj na nas. Kakav uticaj, da li dakle nakon što upoznamo to ime, da li značenje tog imena treba da djeluje na nas, na koji način, u kojem smislu i sl. Od mnogobrojnih Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena i uzvišenih svojstava jesu i imena El-Wahid, El-Ahad i El-Vitr od Allaha i Jalla vala mnogobrojnih lijepih imena jesu i El Wahid, El Ahad i El Vitr. Zašto u ovoj emisiji spominjemo zajedno ova tri Allaha subhanahu wa ta'ala lijepa imena? Zbog toga što ova tri imena govore o jednoj posebnoj Allahovoj subhanahu wa ta'ala osobini. A to je Allahu ajalla wa ala jednoća da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini istinski Bog. Da mu niko ravan niti sličan nije. U bilo čemu što je svojstveno njemu Allahu subhanahu wa ta'ala. Prije svega, Allahu ođele vala lijepo ime El Wahid spominje se u Kur'ani Kerimu na preko 20 mjesta. Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Wahid spominje spominje se na preko 20 mjesta u Kur'ani Kerimu. Na šest mjesta od tih mnogobrojnih mjesta spomenuto je uz ime El-Qahar. Dakle, onaj kome se sve podčinjava. Tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ra'd قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَحَارُ Reci, Allah je stvoritelj svega. Reci, kuli Allahu haliku kulli šej. Reci, Allah subhanahu wa ta'ala je stvoritelj svega. On je sve ovo stvorio i on je vahu al vahid al qahar. I on je jedan i onaj kome se sve potčinjava. Dakle, on je jedan, Allah subhanahu wa ta'ala, jedan jedini. On je jedan. Nema drugog Boga koji stvara. On, Allah subhanahu wa ta'ala, je jedan onaj koji stvara. I on je jedan onaj kome se podčinjava. Allah subhanahu wa ta'ala nije potreban još nekoga da ga pomogne u stvaranju. Nije potreban još nekoga da kada izda naredbu, da još neko drugi prisili te kojima je Allah subhanahu wa ta'ala izdao naredbu da mu se počine. Ne. Allah subhanahu wa ta'ala je svemoćni. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala sve stvara i kada izda naredbu, svemu se zasigurno pokorava. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala innama Allahu ilahun vahid innama Allahu ilahun vahid a doista u istinu samo je Allah jedan. Samo je Allah, to jest istinski Bog, dostojan obožavanja onaj kome srca žude, onaj kome se srca u potpunosti pokoravaju s potpunom ljubavi, onaj kod koga srca traže utočišta, on je jedan. Allah subhanahu wa ta'ala nema mimo Allaha djelavala drugih bogova. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-An'am, وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ La ilaha illa huwa rahmanur rahim. I doista vaš Bog, istinski Bog, dostojan obožavanja, koji treba da se obožava je ilah vahid. Ilah vahid. Jedan Bog, jedan istinski Bog, nema Boga mimo njega, on je svemilosni i milostivi. Dakle, i mnogi drugi kuranski ajeti u kojima se spominje ovo Allahovo Jalla Vala lijepo ime El Vahid. El Vahid. Čuli smo na preko 20 mjesta. Ovo Allahovo subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Vahid, dakle ukazuje na njegovu jednoću. Na jednoću Allaha subhanahu wa ta'ala da je on jedan i mimo njega nema drugog istinskog Boga. Jer je on jedan taj koji stvara, taj koji održava, taj koji sve uređuje, taj koji sve obskrbljuje, taj kome se sve počinjava i pokorava. Allah subhanahu wa ta'ala je jedan. Zatim, Allahu ođele vala lijepo ime El Ehad. Malo prije, dakle prvo ime koje spominjemo u ovoj emisiji jeste El Wahid. Zatim drugo El Ehad. Ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Ehad spominje se samo na jednom mjestu u Kur'anu. Spominje se na jednom mjestu u Kur'anu. Spominje se u suri Al-Ikhlas. Kada Allah Jalla Vala i kaže Qul huvallahu ahad. Qul huvallahu ahad. Ovo je dakle Allahu Jalla Vala lijepo ime Al-Ahad kao Allahu Subhanahu Wa Ta'ala lijepo ime spominje se samo na jednom mjestu u ovoj suri, dakle na jednom mjestu u Kur'an i Kerimu. U prvom ajetu sure Al-Ikhlas Kul huwa Allahu ahad Al-Ahad jeste jedini Al-Wahid prevodimo, dakle ispravan prijevod jeste jedan a Al-Ahad jeste jedini pa se kaže Kul huwa Allahu ahad reci on je Allah jedini reci on Sura Al-Ikhlas ili mi često kažemo kul huvallahu ahad, jeli? Sura El Ihlas je objavljena nakon što su mušrici zatražili od Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem da im opiše istinskog Boga. Mušrici, mnogobožci Mekke koji su obožavali kipove, poznato nam je tada u to vrijeme kod same Kabe, bilo je oko 360 kipova. Svako pleme, svaka porodica imala je svoga kipa, svoga, svoje božanstvo koje je obožavala. Pa kada je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam došao s pozivom u obožavanje Allaha dželavala jednog jedinog, mnogobošci su zatražili od Muhammeda sallallahu alihi wasallam da im opiše Ko je taj Allah subhanahu wa ta'ala? Ko je istinski Bog? Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala budući, a? budući da su oni obožavali više bogova. Mušrici i mnogoborci su obožavali više bogova. Ko je taj istinski Bog? Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala poručuje Muhammedu alihi salacom kul, reci kul huvallahu ahad. Reci on Allah je jedini. On je Allah jedini, on, istinski je Bog o kome govorim, Allah koji obuhvata sva druga imena njegova, dakle ovo ime Allah i također sve osobine, on je jedini istinski Bog dostojan obožavanja. Niko drugi mimo njega nije dostojan toga. Pa se za ime El Ahad, Allaha subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Ahad, kaže dakle, da ono ukazuje na Allahu subhanahu wa ta'ala jednoću sa strane njegovih osobina, da mu dakle u njegovim osobinama nema nikoga ravnog niti sličnog. Po pitanju dakle njegovih lijepih imena, njegovih uzvišenih svojstava, nikomu ravan niti sličan nije. Ime El-Wahid ukazuje dakle na Allahu jednoću sa strane dakle njegovog zata, njegovog bića, sa strane Allaha subhanahu wa ta'ala dakle da je on jedan, nema dva boga, nema tri boga i slično. Istinski bog jeste samo jedan Allah subhanahu wa ta'ala. Dok Allahu dželle vala lijepo ime El Ahad ukazuje na Allahu subhanahu wa ta'ala dakle jednoću u njegovim svojstvima, u njegovim osobinama, takvih osobina nema niko kao što je Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, on je jedini po pitanju vječnog života, on je jedini po pitanju svemoći, on je jedini po pitanju jeli, veličanstvenosti, uzvišenosti, ponosa i ostalo. On je jedini, niko nema takvu moć, niko nema takvu veličinu, niko nema takvu snagu i sve ostalo. Dakle, el-ahad jeste jedini. Zatim Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Vitr također ukazuje na Allahu subhanahu wa ta'ala jednoću. Za razliku od imena El Wahid i El Ahad, ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Vitr ne spominje se u Kur'anu. Ne spominje se u Kur'anu. Čuli smo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Wahid spominje se na 20 mjesta u Kur'anu. El Ahad spominje se jedan put u Kur'anu doćim Allahu dželle Vala lijepo ime Elevitr ne spominje se u Kur'anu, već se spominje u vjerodostojnim hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. Jedan od tih hadisa jeste i hadis kojeg nam prenosi Ebu Hureyre radijallahu an, a bilježi ga ima muslim u svojoj vjerodostojnoj zbirci hadisa. U tom hadisu kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: "Lillahi tis'atun wa tis'una isma man hafizaha dakhala al-janna wa inna Allaha witrun yuhibbul witr." Samo Allahu, samo njemu uzvišenom gospodaru, istinskom Bogu, Allahu subhanahu wa ta'ala pripada 99 lijepih imena. Koji ih nauči, spozna, razumije, bude radio po njima, dehal al dženne, taj će ući u džennet i doista je, wa inna Allahe vitrun, yuhibbul vitr. Doista je Allah vitr i voli vitr. Doista je Allah subhanahu wa ta'ala vitr i voli vitr. Za ovo, Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime el vitr, kažu islamski učenjaci, poput Ibnu Kutejbe, rahimahullahu ta'ala, da el vitr također ukazuje na Allahu subhanahu wa ta'ala jednoću da je ime El-Vitr jednako značenju imena El-Wahid. Dakle, da ukazuje na Allahu subhanahu wa ta'ala jednoću u njegovom, dakle, zatu. Nema dva boga, nema tri boga, nema više bogova, već je, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala El-Wahid, El-Vitr, dakle, jedan boga jedini. Također imam Hattabi i također imam El Bejhaqi i drugi učenjaci kažu da je El Vitr onaj koji nema sudruga, koji nema sebi sličnoga, nema sebi niti ravnog, dakle da mu je neko drug, niti dakle ima sebi jeli, suparnika, nekoga komu pomaže, nekoga komu je u pomoći, ispomoći i slično. Do dok većina islamskih učenjaka kada spomenu El Vitr kažu dakle da se ovo ime Allaha subhanahu wa ta'ala koristi kada se želi Allahu dželle vala negirati manjkavost negirati ono što mu mnogi propisuju a to je da Allah subhanahu wa ta'ala ima sina da Allah subhanahu wa ta'ala ima drugu da Allah subhanahu wa ta'ala ima ženu Dakle, Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El-Wahid ukazuje na Allahu dželavala jednoću da je on jedan bog. On se ne dijeli. Nema više bogova. El-Ahad ukazuje na Allahu subhanahu wa ta'ala jednoću po pitanju njegovih svojstava. On je jedini, niko ne posjeduje takva svojstva kao on. Doćim Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El-Vitr ukazuje da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini nije mu potreban pomoćnik, nije mu potreban neko ko će zajedno s njim održavati, vladati, stvarati i ostalo, nema sina, nema ženu, nema suprugu, nema drugu. Dakle, ova Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena ukazuju na Allahovu Vala jednoću. Stoga, dragi moji brate, plementa i cijenina sestro, kada se upoznamo sa ovim Allahovim Vala lijepim imenima, onda obožavajmo samo Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Prije svega potvrdimo da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan Bog, jedan jedini istinski Bog. Sve ovo što vidimo, sve ovo što uživamo od blagodati, to nam je stvorio i to nam je dao jedan jedini istinski Bog, Stoga je on jedan jedini dostojan obožavanja Allah subhanahu wa ta'ala. Zato obožavajmo Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog nikome ništa od ibadeta, a to su lijepe riječi, lijepa dijela, nikome ništa mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne upućujmo, jer niko drugi toga nije dostojan. Allah je khaliku kulli šeht stvoritelj svega i on je onaj vohuvel vahidul kahar, kome se sve podčinjava. Od tih svih budimo i mi. Budimo i mi dobrovoljno. Počinjavajmo se svome gospodaru, odazivajmo se njegovim naredbama, samo se njemu pokoravajmo, samo njemu padajmo na seždu, jer to on zasigurno, on koji je jedan i koji je jedini, zasigurno to jeli, i toga je dostojan i to se čini samo samo njemu. Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato dobro se čuvajmo da nešto od ibadeta uputimo nekome drugom. Ovo pominjem stalno zato što je prisutno među narodom. Da upućuju dovu drugome, da odlaze na turbeta, pa kod turbeta dove i samom tom umrlom. Ili čak smatraju da je vrijedno pred turbetom tog umrlog proučiti neku dovu. Da će Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno se odazvati na takvom mjestu upućenoj dovi i slično. Odlaze tavafe oko pojedinih kaburova i slično. Traže od sihirbaza, od gatara i ostalo. Dakle, ljudi upadaju u opasne stvari nisu ni svjesni da time čine ibadet drugima po zahtjevu ovoga ili onoga. Ibadet, a to je ono sve što Allah voli, čime je zadovoljan od riječi ili dijela javnih ili tajnih, čine se samo Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala i nikome, nikome drugom. Čuvajmo se dakle svakog vida širka, malog i velikog, da u bilo čemu nekoga Allahu subhanahu wa ta'ala ne pridružimo. Čuli smo Allah subhanahu wa ta'ala jedan, jedini, on nema drugu niti ima sina. Zato Allahu dželevala jednoću potvrđujemo njemu u svemu, u njegovom rububijetu, u njegovom uluhijetu, u njegovim imenima i svojstvima. Da Allah subhanahu wa ta'ala jedini stvara, jedini održava, jedini uh, svim upravlja, sve uređuje i jedini sve obskrbljuje, da je zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala i jedan jedini dostojno obožavanja, da i Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga jedan jedini ima najljepša imena i najuzvišenija svojstva u tim imenima i tim svojstvima nemamo nikoga niti sličnog, a kamoli, kamoli ravnog. Negirajmo Allahu subhanahu wa ta'ala sve manjkavosti, da to su manjkavosti koje se pripisuju Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što su to za nas možda potpunosti čovjek kada stupi u brak, kada se oženi, kada dobije pogotovo dijete, kaže se da je čovjek upotpunio. Čak je dakle u našoj lijepoj vjeri dini islamu i došlo kada se čovjek oženi da je upotpunio svoju polovicu vjere pa neka se pobrine za drugu polovicu, neka poradi na svojoj drugoj polovici. Dakle, čovjek se sa brakom upotpunjava, naročito kada čovjek dobije dijete. Poznato je, pogotovo danas, kako je vrijeme, kako narod mnogo komentariše tuđe riječi i tuđe postupke, analizira tuđe stanje kada neko duže vremena nema djeteta, ga nekako gledaju podozrivo jeli, i slično, žale ga, smatraju ga jednim i ostalo, to je za čovjeka ili tako manjkavost kada, kada nema dijete. Što se tiče pripisivanja toga Allahu subhanahu wa ta'ala, to je manjkavo. Za Allaha jalla vala je potpunost koju je on sebi potvrdio i niko ne smije tu potpunost da skrnavi. Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini. Nezamislivo je da Allah subhanahu wa ta'ala ima dijete. Kao što i kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Merjem u nekoliko ajeta kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدْ Nezamislivo je da sve milosni, subhanallah, pogledajmo koje Allah vala lijepo ime spominje. Nezamislivo je da sve milosni sebi uzme za dijete. Mislite da Allah subhanahu wa ta'ala nije milostiv ako nema dijete? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala je sve milostiv prema svima. Pa čak je milostivi prema onima koji mu to pripisuju. Allah vala poziva ih da se ostave tog grijeha. Sabura na njihovim, strpljivije na njihovim ezijetima. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدْ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا Nezamislivo je da svemilosni ima dijete, sve što je na nebesima i na zemlji doći će ponizno pred Allaha subhanahu wa ta'ala i kod njega tražiti, tražiti utočište. I brojni drugi kuranski ajeti koji govore o tome da je Allah istinski Bog jedan, da je On jedini i da nema drugu niti ima dijete. Nezamislivo je kako da ima dijete kada kada nema, kada nema supruge. Znajmo da istinska vlast pripada Allahu subhanahu wa ta'ala i na dunjaluku i na ahiretu. Jeste na dunjaluku ljudi sebe smatraju nekakvim vladarima, vladarčićima, međutim istinski vladar jeste Allah subhanahu wa ta'ala jer će on naslijediti zemlju kada nastupi sudnji dan, došlo je u brojnim šarijatskim tekstovima da će Allah dželavala smotati i nebesa i zemlju i tada će upitati gdje su vladari, ejnel muluk, ejnel džebbarun, gdje su vladari, gdje su oni koji su se oholili, limenil mulkul jom, kome danas pripada vlast, kome danas istinski pripada vlast pa će reći lillahil vahid. Al-Qahar, samo Allahu jednome, onome kome se sve podčinjava. Dakle, toga dana, naročito sudnjeg dana, vlast će imati samo Allah subhanahu wa ta'ala. On će jednima davati džennet, drugima će davati džehennem. Zato pripremajmo se za taj dan. Pripremajmo se za taj dan da dođemo Allahu subhanahu wa ta'ala kao njegovi robovi, kao pokoran abd, da dođeš pred svoga gospodara, pa da ti Allah subhanahu wa ta'ala i svoje vlasti, kome će jedino pripadati vlast toga dana, dadne džennet. Dati u nasljeđe, u nasljeđe džennet. Zatim, dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala dovom Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad nastojimo da pronađemo ovu dovu, da zabilježimo ovu dovu, da učimo ovu dovu, jer Allahu poslanik Muhammed sallallahu alayhi wa selleme kada je čuo jednog od svojih ashaba da uči ovu dovu, rekao je doista je dovio dovom u kojoj se nalazi najuzvišenije Allahovo ime. Dovio je dovom i u njoj spomenuo najuzvišenije Allahovo ime kojim kada se on doziva, on se odaziva. Mi smo svakodnevno potrebni nečega. U stalnoj smo potrebi za nečim, Pa zato dovimo i u dovi spominjimo ova Allaho subhanahu wa ta'ala lijepa imena. Prije svega Allah jer ono obuhvata sva ostala imena. Zatim el-wahid, el-ahad, el-vitr jer dakle time Allahu subhanahu wa ta'ala potvrđujemo njegovu jednoću, njegov tevahid zbog čega je Allah subhanahu wa ta'ala sve, sve ovo stvorio. Došlo je u hadisu kod imama muslima u kojem se spominje Dakle, Allahu Jalla ala lipo ime El Vitr, doista je Allah Vitr, inna Allahe Vitrun yuhibbul Vitr. Doista je Allah Vitr i voli vitr. Čuli smo dakle šta znači Allah subhanahu wa ta'ala lijepo ime al vitr i ovdje stoji i doista Allah jalla vala voli vitr. Prije svega dakle voli noćni namaz. Noćni namaz koji se završava s jednim rekatom vitra ili neparnim brojem rekata vitra i također ovaj hadis obuhvata sve ostale ibadete koji su dakle neparni. Pa vidimo dakle da je Allah subhanahu wa ta'ala propisao pet dnevnih namaza. Allah subhanahu wa ta'ala propisao je kada se obavlja hadž propisao je sedam tavafa, sedam krugova je li u tavafu oko Kabe propisao je sedam kretanja od Safe do Merve i nazad. Propisao je da se bacaju kamenčići tri puta i ostalo. Dakle, kada bismo uzeli i razmatrali šerijatske propise, vidjeli bismo da većina tih propisa je došla u neparnom, neparnom broju. Allah subhanahu wa ta'ala dakle, voli alvitr, odnosno voli sve te propise, većina, ako ne i svi propisi došli su na takav način u tom broju i Allah subhanahu wa ta'ala sve to voli. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će potvrditi njegovu jednoću i u njegovom robobijetu i u njegovom oluhijetu i u njegovim lijepim menima i uzvišenim svojstvima. Potvrditi da je on jedan, jedini, jedini on i on koji je jedan zaslužuje da se obožava jer on jedan, jedini stvara, održava, uređuje, obskrbljuje, upravlja svim, nije potreba nikoga, on je svemilostiv prema svima, poziva sve nas da potvrdimo ovu njegovu jednoću, nezamislivo je da on ima dijete, da on ima drugu, nezamislivo je da on ima pomoćnika, jer je on el-kahar, onaj kome se sve potčinjava.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 Wa sallahuma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. خالقنا غفرانا نسألك وأنت